Nuk është shumë me rëndësi e ndajte në tre pjesë, apo në katër pjesë, apo në dy pjesë. është me rëndësi ti me kuptu teuhidin dhe me kuptu një sen, se asnjoni prej këtyre llojeve nuk ka mundësi njeriu, nuk ka mundësi me njonin prej llojeve, mu bo njoni njeri musliman, që i beson Allahut dhe me hi n'xhennet, nëse nuk i ka llojet tjera. Thojna argument për të është Allahu Azza wa Jall, se ka thonë inil hukme illa lillah, vërtet gjykimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Jep me kuptu se njeri do të me njësu Allahun Azza wa Jall edhe në këtë tauhid. Nëse nuk e njëson, nuk i bën dobi atij ndarja dhe teoria e tij kur e ndan tauhidin tre lloje, përderisa nuk e madhron Allahun dhe nuk e njëson në këtë lloj tauhid. Qysh ka ardh në dorëshkrime nuk ka ndonjë hyrje po e ka fillu me bismillah duke u bazu në atë se Allahu subhanahu wa taala gjitha suret i ka fillu me bismillah dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se letrat të cilat i shkruante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te mbretërit i fillonte me bismillah dhe kjo jep me kuptues se kur fillohet ndonjë shkrim E ka përmend shpjeguesi nipi i Muhamed ibn Abdul Wahhabit këtë hadith dhe përmend se Ibn Salahi ka thonë hadithi është i mirë. Po shumë prej dijetarëve të hadithit kanë thonë se hadithi është i dobët. Por na kemi hadithin e saktë, domethonë që s'ka hilaf në atë, s'ka polemikë rreth sajna, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkru letrat deri te mbretërit Po fjala ketebe në gjuhën arabe, siç e dina se gjuhë shumica e gjuhë fjalëve të gjuhës arabe kanë origjinën prej tre shkronave. Kur thuhet fjala ke, te edhe be, ka për qëllim bashkim diçka me mbledh. Për atë i kanë thonë çetës ketibe, për shkak se i mbledh ushtarët. Për atë i kanë thonë edhe letrës kur t'i shkrun dikujt kitabeten, për shkak se i mbledh shkronjat në të. Dhe i kanë thonë librit kitabun, për shkak se përmbledh temat dhe titujt që kanë çka shkruar në të autori. Edhe e kanë shkruajt kitab. E ka shkruajt kitabu at-tauhid. Fjala tauhid rrjedh prej fjalës wahhada. Njësim e kanë njësua. Pra libri i njësimit ka për qëllim Po dijetarët e kanë da në terminologji për me ja ofru njerëzve me kuptu njësimin e Allahut subhane wa ta'ala, me kuptu teuhidin. Nuk është shumë me rëndësi e ndajte në tre pjesë, apo në katër pjesë, apo në dy pjesë. është me rëndësi ti me kuptu teuhidin dhe me kuptu një send, se asnjoni prej këtyre llojeve nuk ka mundësi njeriu, nuk ka mundësi me njonin prej llojeve, mu bo njeri musliman, që i beson Allahut dhe me hin xhennet, nëse nuk i ka llojet tjera. Për shkak se fjala tauhid, njësimi i Allahut azza wa jall, me kthy n'gjuhë, jep me kuptu se është një sen i pandashëm, se njëshi nuk ndahet. Por llojet e tij të mbrendshme po e formojnë tauhidin dhe dietart kur e ndajnë këto lloje dhe me na tregu neve se cili është tauhidi i cili na shpëton ditën e kiametit. Me njësu Allahun Azza wa Jall Rububiyat, domethënë disa veti të Allahut Azza wa Jall, siç është se Allahu krijon, se Allahu jep, Allahu merr, Allahu domethënë gjithçka me atributet e Tij që kanë të bëjnë me Allahun Azza wa Jall për fuqinë e Tij, madhërinë e Tij. Kësaj i thonë tauhidi rububiyya, se fjala rububiyya rrjedh prej fjalës rabb, E Rabb do me thonë që kujdeset për dikën, do me thonë që e ka gjithçka nën kontroll. Për ata i kanë thonë Zotit shpijës, Rabbul Bejt, i Zoti i shtëpisë, se ai pyetet për të. Allahu Azza wa Jall është Rabbul Alemin, është kujdestar i i botrave dhe e ka quajt veten Rabb, se ai pyetet për këtë. Pra dhe prej kësajna e ka marrë e ka marrë emrin tauhidi rububijeti se Allahu azza wa jalla ka gjithçka nën kontroll. Po kur të bëhet fjala për sifatet se Allahu jep jetë dhe Allahu merr dhe Allahu jep të mirat dhe Allahu sjell të keqen nëse don me dëmtu dikën, kjo flet se kjo është kush e din këtë se vetëm Allahu mundet këtë me bë, kjo do të thotë e ka njësu Allahun në rububijet. Qëllimisht po i përmendim se teuhidi është nda në dy lloj, pastaj kanë përmend dijetarët në tre lloj. Dhe themi se në çdo send në të cilën Allahu azza wa xhel nuk shoqërohet me të, në të. Nëse kërkon nevoja dhe njerëzit i shoqërojnë në atë çështje dhe ka nevojë për m'ia shpjegu njerëzve i thirrim teuhidin në atë lloj. Që me ja tregu njerëzve se ky lloj na nuk jemi besimtar derisa nuk e njësojna edhe në këtë Allahu subhanahu wa taala. Se origjina e këtij shirkut është në emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall. Prandaj për këtë kur ti thojna Allahun e njësojna në krijim, do të thotë e kemi njësuar një një diçka prej emrave dhe cilësive të Allahut. Ajo është se Allahu është krijues. Cilësia e tij është krijimi, ndërsa kjo është prej tauhidit rububie. Kur themi ne Allahun e bëjna njësim, e njësojna në emrat dhe cilësitë e tij. Prap ka të bëjë me rububietin ose rububieti ka ka të bëjë me emrat dhe cilësitë e tij. Për shembull, Allahu është mëshirues. Mëshira e tij s'është si askujt. Do të thotë askush nuk e ka mëshirën si të Allahut azza wa jall. Prap, domethonë, folëm në rububie, khalik, emër i Allahut, cilësia e tij, krijues, Kështu që pejgambert siç thotë Ibn Taymija rahimahullah kur kanë ardhur ja kanë sqaruar njerëzve shumë shumica e popujve kanë besuar krijimin e Allahut atë se Allahu krijon. Kan pas problem në adhurim. I kanë shoqëruar Allahut në adhurim, se edhe adhurimin e kanë bën. Prandaj kanë ardhur pejgambert mi u tregu se adhurimi nuk është i drejtë, përderisa nuk bëhet vetëm për Allahun azza wa jall. Andaj më shumë vlet në këtë çështje teuhidin uluhije se vetëm Allahut i takon adhurimi. Mirëpo, nëse në këtë teuhid diçka prej këtij llojit teuhidit nuk shkon në vend tek njerëzit, nuk prish punë nëse e ndajna mjav kallëzu njerëzve se teuhidi nuk është i plot, derisa nuk e njëson Allahun edhe në këtë. Shembull, prej polemikave të sotshme që ndodhin është Se thojnë nuk ka teuhid të katërt, katër lloj teuhidit, teuhidi nuk ndahet në katër lloj, kjo është bidat. Themi nuk është bidat. Pse, nëse është kjo bidat, është edhe ndarja në dy lloje është bidat. Nëse thojna se është nuk është bidat në tre lloje, thojna nuk është bidat edhe në katër lloje. Pse, se kur njerëzit e kanë lënë mangu teuhidin njësimin e Allahut në ligjdhënie, Edhe në këtë teuhid, nëse nuk e njëson, nuk i bën dobi atij ndarja dhe teoria e tij kur i ndan teuhidin tre lloj, përderisa nuk e madhëron Allahun dhe nuk e njëson në këtë lloj teuhidit. Domethënë ndarja është bë për mja ofru njerëzve teuhidin qysh e kanë pru pejgambert, sa më afër që ata me kuptu. Përndryshe, teuhidi nuk është që ndahet, ajo mbetet ashtu qysh kanë ardhur pejgambert, pejgambert e kanë shpjeguar edhe teuhidin rububije, edhe esma ue sifat, edhe kështu ndahet teuhidi. Në shpjegime kanë fol dijetarët. Prandaj thamë se këtë ky libër i Muhammed ibn Abdul Wahhabit, se libri e merr vlerën e vet kur shpjegohet më afër, kur e shpjegon vetë autori, ose e shpjegon dikush prej nxansave tij. Libri është ma me vlerë, se sa kur e shpjegon dikush pas shumë gjeneratave. Prandaj themi se libri Kitabu Teuhid i Muhammad ibn Abdul Wahhabit, pas shumë shpjegime që janë bërë deri tash, më të vlefshëm janë ato libra të cilat janë shpjeguar në kohën pas Muhammad ibn Abdul Wahhabit prej nipave të tij. Pas tij e ka marrë baba i tij Abdullah ka qenë shejh i madh, domethënë djali i Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Pas tij e ka marrë këtë libër djali i axhës së tij është Abdulrahman ibn Hasan ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab. Abdulrahmani i biri i Hasanit i biri i Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Dhe ne si bazë e kemi këtë libër pasi që është më i njohur dhe ky libër, autori, shpjeguesi i këtij librit, pasi e ka lexuar dhe e ka shikuar librin e Sheikh Sulejmanit, domethënë kusherinit të tij, djalit axhës, thotë kam pa se në librin e tij ai në disa gjëra është zgjeruar shumë. Dhe disa gjëra e kam pa se ka nuk e ka rrah çështjen mjaft dhe nuk e ka përfundu librin dhe e kam marr sendet që i ka zgjeru shum i kam ngushtu dikun ku ka lon mangu e kum zgjeru librin e kam përfundu dhe sendet që jan përsërit i kam hek prandaj themi se ky libër është pak më përmbledhës më i mirë se libri i parë të cilin e ka shkru shejh Abdulrahman ibn Hasan ky shejhi Mësimin e parë të tauhidit e ka marrë prej vet Muhammed ibn Abdul Wahhabit dhe këtu shihet vlera e librit se baba i tij ka vdekur në luftë rahmetullahi alej edhe ky ka mbet nën kujdesin e vet gjyshit tij Muhammed ibn Abdul Wahhabit dhe kur ka mrri moshën 13 vjeçare veç i ka ka vdek domethën shpjegon tauhidin e pejgamberëve. Pejgambert kanë sjell apo kanë thirr njerëzit në atë që Allahu subhanahu wa taala i ka urdhnu. Andaj Kur'ani ka ardh libër i tauhidit. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, nëse merr njeriu Kur'anin dhe shikon, E gjen se në librin e Allahut azza wa jall ose ke me pas citate të cilat thrrasin n'njësimin e Allahut azza wa jall ose flasin për ata të cilët nuk ju kanë përgjigj njësimit të, të Allahut azza wa jall dhe thirrjes së pejgamberëve, dhe e kanë pa dënimin e Allahut azza wa jall ose të flet për shpërblimin që Allahu ka me ja dhonë robërve të cilët e njësojnë Allahun azza wa jall Ose flet për dënimin që ka me ja ba Allahu ditën e kiametit atyre që nuk e kanë njësua po i kanë bo shë shirk Allahut azza wa jall. Ose flet për haket e tauhidit dhe zene gjanat që e plotësojnë tauhidin. Dhe kështu kur ta përfundojsh e shikon se tauhidi fillim libri Kurani fillim dhe mbarim edhe me i ndalu, vetëm se me i urdhëru dhe me i ndalu. Nuk ka për qëllim Allahu Azza wa Jall këtu el qada el kauni, caktim kosmologjik se un i bëj njerëzit Patjetër me m'adhuru, i kom kriju, për me i urdhru dhe me me i ndalu, e nëse dojnë ata, unë e bona këtë për këtë punë, unë i krijova që ata me m'adhuru, por nuk i bona detyrushëm, patjetër, nuk i shtina me zor me m'adhuru, i lash ata me zgjedh, unë i krijova për këtë punë, po atyre u mbetet me kry këtë obligim. Kështu është kuptimi i ajetit. E ç'është ibadeti Prandaj thotë, Veprat të cilët i kryjnë njerëzit e ngarkuar nga Allahu azza wa xhall me ibadet, për shkak se i kryjnë të nënshtrum para Allahut azza wa xhall dhe e shohin veten të nevojshëm për Allahun, prandaj çuhen thotë ibadet. Ndërsa thotë Ibnu Kethiri rahimahullah, Adhurimi i Allahut azza wa xhall bëhet duke e kryer atë që Allahu e ka obligu dhe duke e lënë atë që Allahu azza wa xhall e ka ndalu. Ndërsa Muxhahidi në shpjegimin e këtij ajeti thotë, Nuk i kam kriju robërit e mi prej xhinëve dhe njerëzve, përveçse mi urdhëru dhe me i ndalu. Dhe këtë e ka e ka zgjedh Zexhaxhi, Zuxhaxhi dhe e ka zgjedh Shejhul Islam Ibnu Tejmije. Do të thotë, shpjegimi Min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, nuk ka që kemi dërgu naj pejgamber vetëm se për mu respektu, për me kry atë që Allahu azza wa jall atë që pejgambert e kërkojnë prej popullit tyre. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij prej Enesit radhiyallahu an, i cili flet se për këtë janë kriju njerëzit, Alla tushrika ahsibu qala wala udkhiluka an-na udkhiluka an-nar që mos të shoqërosh mu e që unë mos të futi në zjarr fa ebejte illa shirka ti nuk pranove ti refuzove dhe bone vetëm shirkun do të thotë se Allahu azza wa jall ja jep me kuptu se njeriun e ka kriju për këta dhe me këta ja kërkon njeriut për me shpëtu në ditën e kiametit që ai me njësu Allahun azze ue xhel në ibadet. Dhe nuk kjo nuk jep me kuptu se mos me i bo shirk qysh është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto, nuk do me thonë që mos me bo ibadet Allahun, po veç shirk mos me i bo. Qysh edhe do ta shpjegojmë. Po, fjala është që ai me adhuru Allahun azze ue xhel edhe shirk mos me i bo. Jo veç fjala shirk mos me i ba edhe nëse ibadet nuk i ban. Se nëse Allahut ibadet nuk i ban, ai i ka bo shirk Allahut azze ue xhel. Për shkak se në Kur'an dhe sunnet, mos ibadeti Allahut azze ue xhel është qujt shirk. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. El ahdu ledhi bejnena ve bejnehumus salah, fe men terakaha fekad eshrak. Dallimi mes neve dhe jo muslimanve është namazi. Kush e len, i ka bo shok Allahut azza wa jall i ka bo shirk prandaj fjala që kërkon Allahu azza prej robit të tij është se ai mos mi bo shirk Allahut në adhurim po edhe adhurim mi bo jo veç mos mi bo shirk Allahut se lanja e ibadetit është gjithashtu shirk Allahu azza kërkon me bo ibadet Allahun, plus at ibadet me ia bo vetëm Allahut Azza Xhel dhe mos me ia kushtu askuj tjetër. Pastaj ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab ajetin e dytë Të dërguar, që të adhuroni Allahun Azza wa Jall, që me i thot popullit vet, adhuroni Allahun Azza wa Jall dhe largojuni tagutit. Fjalën me adhuru Allahun Azza wa Jall na veçse e shpjegum fjala ibadet. Ndërsa mbet me na tregu se çka ka për qëllim fjala tagut. Allahu Azza wa Jall do të thot në këtë ajet shpjegon vet fjalën la ilaha illa Allah Dhe kjo është shpjegimi i fjalës tagut, do të thotë qoftë që në çka tha Ibn Kajimi ma'budin, në sen që adhurohet, sikur është dhe një put prej drunit apo prej gurit, qoftë prej ndjekësve, nëse është i ndjekun, domethanë qoftë prej fallxhorëve, apo prej ulemave të këqij, të cilët ecin kundër asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Mirë. Do thot Allahu Azza wa Jall ka caktu se fjala qada ka kuptimin e caktim. Këtu e kanë shpjeguar me porosi ose obligim, por nëse e marrna me fjalën qada caktim, kena për qëllim caktimin shariatik, jo caktimin kosmologjik. Allahu Azza wa Jall ka caktu që ju ta adhuroni Allahun dhe të mos të adhuroni kënd përveç Allahut dhe me prindrit të silleni mirë. Sa i takon shpjegimit se Allahu vetëm Allahu të adhurohet veç e përmendëm, ndërsa fjala dhe me prindrit të silleni mirë do të thotë t'ju thuhet që kanë shpjeguar dijetarët, t'ju thuhet fjalë të mira, të kujdesesh për ta nëse janë plakur edhe janë me ty, mos t'ia thuash as fjalën më të vogël e cila i hidhëron ata, nëse janë robë t'i çlirosh, nëse mundesh, domethënë, nëse në atë kohë ka, ka pas robëri, nëse është skllav, do të thotë, me, me lirue, nëse ka pushtet dikush mbi ta, me liru prej atij pushtetit, dhe mos me ju thonë vetëm se fjalë të mira me të cilat ti i kënaqsh. Mosrespektimin e ka lidhë me shirkun, do të thotë se është prej mëkateve të mëdha, andaj e ka ofru menjëherë pas shokbërjes të Allahut, mosrespektimin e prindërve e ka radhitë pas shirkut, sikur që Allahu azza wa jall e ka radhitë respektimin e prindërve menjëherë pas ibadetit që i bëhet Allahut subhanehu wa ta'ala, për me tregu vlerën e madhe apo shpërblimin e madh që njeriu apo obligimin e madh që e ka robi ndaj prindërve të tij, gjithashtu mosrespektimi sa është mëkat i madh. ata të afërmit e prindërve, wa ikrami sadiqihima dhe me respektue me nderue shokt e prindërve transmeton Ebu Davudi dhe Ibn Majah dhe ka dhe një transmetim prej prej Ibn Umerit radhiyallahu an se një herë ka qenë duke shku për në umra dhe ka taku një person e i ka thonë a jeti filani biri fulanit Ka thënë po. E ka qenë Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, ai ka qenë njeri fshatar. Është ul e ka afruar me Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhu dhe ka pas gomarin i ka thënë hyp në gomar. Ia ka dhënë gomarin e vet dhe ia ka dhënë imamën e vet, shamin që ka pas lidhur. Dhe i ka thënë njëri prej të afërmve të tij prej shokëve o Abdullah, pse po ia jep ky njeri fshatar, po e merr dhe po ia jep gomarin tënd, edhe po ia jep imamën tënd. Ka thënë, atë shallin që është mbulu, domethënë imama. Ka thënë Abdullah ibn Omeri, baba i këtij ka qenë shok i babës tem. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit se prej mirësisë që mundësh me ia ba ti prindërve pas vdekjes është Që ti me i nderu shokët e tij. E ky është djali i shokut të babës. Thotë Ibn Uthejmini rahimullah, çka sikur të ishte qenë shoku i babës, çka kish ba Abdullah ibn Omeri. Do të thotë, djalin e shokit të babës, aq shumë e ka respektu, ia ka dhënë gomarin edhe imamen, edhe pse ka qenë fshatar. Ndërsa, me pas qenë shoku, sigurisht thotë se shumë ma shumë e kishte respektu, sikur të ishte qenë ai shoku i Omerit radhiyallahu anhu. I jep me kuptu se pejgambert nuk kan ardh miu thon njerzve veç falni veç namaz njësone Allahun azze we xhel po pejgambert kan ardh me ju thon njerz se Allahu njësohet edhe në hallall dhe në haram me një fjalë po don miu thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është haram ajo ju çka e shihni ecni ju kallxoj unë se çka ka bo Allahu haram se ju skeni drejtë Me ba senet haram çka Allahu si ka ba gjanat nuk banë haram me mend e me gënjeshtra po senet banë haram edhe halal me wahj me shpallje prej Allahut subhanu wa ta'ala kjo është njësimi i Allahut azza wa gjell që thamë na ma herët se Allahu njësohet në ligjdhanje dhe në gjykim ja fjala e Allahut azza wa gjell prandaj thotë ibn Kethir rahimahullah Po ashtu fjala e Allahut pastaj vazhdon në ajet, "Wala taqrabul fawahish", domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ua lexua aty ju tregu se këto ndalesat që i keni bë ju, apo këto lejesat, sikur e kanë pas ata vrasjen, mbytjen e fëmisë, domethënë të vajzave, thotë Kurtubiu se ka pas edhe që kanë mbyt edhe djemt nga frika e fukarallëkut. Kanë mbyt. Allahu azza wa jalla e ka çu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm me njësu me ibadet me namaz, po prej njësimit është që me pranua atë që Allahu azza wa jalla e ka ndalu edhe atë që ka leju. Dhe çka i thot? E keni të ndalume mbytjen e fëmijëve. Allahu azza wa jalla ju ka furnizuar me fëmijë dhe kjo është e ndalume mbytja. Dhe ju nuk keni njësoni domthon, nuk jeni tu e njësu Allahun përderisa nuk e pranoni këtë ligj prej ligjeve të Allahut azza wa jalla që është ndalesa e mbytjeve të fëmisë. Çka thonë dijetarët? Hin edhe dhimmiu. I mbrojturi jo musliman. Qoft ai i cili është jeton në shtetin islam dhe ka pranu pagesën, xhizjen, tatimin dhe ka hinë në mbrojtjen e muslimanëve, pra nuk lejohet mbytja e tij edhe pse nuk është musliman. Nuk lejohet mbytja Fa ajirhu, jepja mbrojtjen, hatta yasma kalam Allah, derisa ta dëgjon fjalën e Allahut azza wa jall, thumma ablighu ma'mana, e pastaj lëshoje apo dërgoje deri në vendin e sigurt ku ai don me shku. Domethënë nëse hyn dikush në vend muslimanëve dhe kërkon mbrojtjen, ja japin muslimanët mbrojtjen, edhe ai kalon për me shku tjetërkun, edhe kjo është në mbrojtje. Çka i thonë el mustaminu, Wal mu'ahidu wal dhimmiyu, qoftë ai i cili, domethënë këto janë llojet të cilët ndalohet mbytja e tyre prej jo muslimanëve, domethënë që janë jo musliman, qoftë ai nën sigurinë e shtetit islam, qoftë i cili ka hyrë dhe ka marr premtimin e ndonjë muslimanit apo të muslimanëve, mbrojtjen, domethënë kanë përjashtuar dijetarët dëmin e muslimanëve. Për shembull, nuk nëse është shtet islam, apo thon s'ka të drejtë një musliman i thjeshtë e, e merr apo thon një gjeneral të jo muslimanëve e sjell aty dhe jep mbrojtjen i thot muslimanëve ju s'keni drejt me prek se unë jo. Po nëse muslimani jeton në shtet musliman dhe e merr një qafir në mbrojtje i thot hajde te unë për punë biznesi, dhe ai muslimani është ai ai at, jo muslimani dhe ai jo muslimani nuk është i rrezikshëm për muslimanët as nuk është i kërkum as nuk është luftar që i lufton muslimanët dhe shteti ja lejon Nuk është problem, muslimanët duhet me respektue të gjithë atë premtimin e atij vllaut musliman që ia ka dhanë atë mbrojtje që ia ka dhanë jo muslimanit. Domethënë, ndërsa thamë për tjetër shtetin islam edhe dhimmiu, domethënë ai që është nën tatim, edhe dikush i cili don me kalu për muslimanët dhe kërkon, ose ato që janë në marrëveshje me muslimanët që mos me luftu, as ata me na luftu, as ne mos me luftu, domethënë, as ata nuk kena drejt na, me së mund të më thonë, ose është muahid, ose është dhimmi, ose është mustemin, që i përmendëm këto rregulla. Domethënë, këto hinë që Allahu azze ve xhel i ka ndalu vrasjen, domethënë, muslimanin dhe këto llojet e qafirit, domethënë, nuk lejohet mbytja e tyre, për shkak se janë nën mbrojtjen e muslimanëve në çdo Bylug, yeblugu, yebluga eshuddah. Jetimi, mos ju afroni jetimit, fëmijës i cili është pa prind, pa babë, mos ju afroni pasurisë tij, mos e prekni, vetëm në atë që është më e mirë. Kanë thënë dijetarët, ç'është mënyra më e mirë? Mënyra më e mirë është kur ti don, është në hajër për të, që me iu shtu pasuria. E shtin biznes pasurinë e tij edhe ju shtohet pasuria e tij, me kon n'hajrin e tij. Në atë mënyrë është mënyra më e mirë, domethënë që kërkon Allahu që me iu afru pasurisë tij, me prek pasurinë tij, që është në mirën e atij fëmijës. Derisa të rritet, domethënë të hinë bylyk, kanë thonë dijetarët, me dy kushte, e një të hinë bylyk dhe dita, e dyta të jetë i pjekun. Jo mendjelehtë. Nëse ai nuk është i pjekun, ka hi n'bylyk, po nuk është i pjekun, harxhon pasurinë kot, prapë nuk ju dorëzohet pasuria derisa derisa të bëhet i pjekun dhe e ruan pasurinë. Wa awfu l-kejle wal mizane bil qist, dhe kur të peshoni, peshoni drejt. Mos vjedhni në peshore. Allahu azza wa jall e ndalon këtë. Pasha Allahun, sikur Fatimja, bija e Muhammedit kishte vjedh, ja kishta ja kisha shkurtu dorën. Edhe pse ka qenë bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na urdhëron Allahu azza wa jall që të jemi të drejtë edhe në fjalë, edhe nëse jemi të afër, qoftë gjykim apo qoftë ndonji sen tjetër, mos me bë padrejtësi. Apo me fol keq për dikën Thotë Muxhahidi nxënës i Ibn Abbasit, Këto rrugicat janë bidatet dhe epshet. Epshet edhe bidatet. Mos i ndjekni pra bidatet edhe epshet. Kjo është ajo rruga e cila çon te Allahu siç thotë Ibn Kajjimi rahimehullah, kjo është ajo rrugë, hadha sirati Mos ta dënon atë që nuk i bën shok Allahut. Thotë, nëse parashtrohet pyetja që e shpjeguam na më herët këtë, po nëse njeriu nuk e adhuron Allahun, po nuk i bën shok, thotë jo, nuk e ka qëllimin këtu. Për shkak se në fillim t'hadithit e shpjegoi se haki i Allahut azza wa jalla është që atë me adhuru edhe mos me i shoqëru. Në të nuk ka për qëllim hadithi se veç mos me i shoqëru edhe pa e adhuru. Po me adhuru edhe mos me i shoqëru, Muadhit, që Allahu ja ka bo vetes, jo se ne ja obligojmë Allahut azza wa jall. S'ka dikush që i bën Allahut obligim, përveç Allahut që ja bën obligim vetes së tij. Nuk është ky lloj obligimi që është tek njerëzit, kanë thënë dijetarët e ehli sunnetit, që kur dikush të bën ty mirë, ti e ke obligim me i bë mirë. Nuk është kështu. Allah azza wa jall, jo se na me, me punën që e bëjmë na, nuk është kjo që ne ja kemi obliguar Allahut, po Allahu ja ka obliguar vetes. Jo se na ja obligojmë atij, nëse na i bëjmë punë të mira, detyrohet Allahu me na i shpërbly këta. Jo. Allahu subhanahu wa taala çysh ja ka bë bë obligim vetëm vetes mëshirën, gjithashtu ja ka bë obligim vetes që me na shpërbly, po ai ja ka obligu vetes, e jo se na me veprën tonë ja obligojmë Allahut azza wa jall, dhe kështu ky është mendimi i ehli sunnetit, ndërsa mu'tazilit thonë se çysh e kanë njerëzit obligim ndaj njëri tjetrit, çashtu bëhet obligim edhe ju bëhet obligim Allahut azza wa jall. Jo. për njeriun modestinë e njeriut kur nuk din diçka, siç ka thënë Muadhi radhiyallahu anhu kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi kur e ka pyet pejgamberi se ka ditë, nuk është ngut mu përgjigj me hamende, ka thënë Allahu wa rasulu, Allahu edhe i dërguari i tij e dinë më së miri, kanë thënë dijetarët se njeri kur nuk din diçka nuk duhet me fol, më mirë është me thënë Allahu dhe pejgamberi e dinë. Gjithashtu mënyra e mësimit se qysh pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për me ia mundësu atij më mirë me ia rrok e ka bo shpjegimin në formë pyetjes s'pari e ka pyet pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është përgjigj pastaj flet për modestinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se si pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka hipur në gomar Gjithashtu, fjala e Muadhit radiallahu an, a t'i lajmëroj t'i përgëzoj njerëzit me këtë, jep me kuptu se është mirë dhe ka qenë e njohur te selefi dhe te sahabët se kur ka diçka për me i përgëzu besimtarët, është mirë me i përgëzu, me i lajmëru. Dhe pejgamberi sa ku dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo se do të mbështeten në të. Kanë shpjegu dijetarët, do kanë thonë se për maslahat, për interes të dinit, ban me fshef diturinë, ka thonë mos ia shpjego. Dhe se Muadhi në një transmetim nuk e ka tregu këtë hadith vetëm se para vdekjes, nga frika se do të humbet kjo, do të mbetet mbylltë dhe nuk do ta dinë njerëzit këtë hadith. Dhe disa kanë thënë se jo, Muadh ibn Xhebeli ia ka tregu njerëzve të cilët janë kon të pjekur për me kuptu këtë hadith. dhe nuk ia treg nuk ia ka tregu çdokujt. Do të thotë jep me kuptu se vonimi i diturisë në disa raste heshtja lejohet apo fshehja nga dikush lejohet dhe tregohet në momentin e duhur ose momentin e caktuar. Dhe Muadhi radhiyallahu anhu prej është prej Medinas radhiyallahu anhu ka qenë prej dijetarëve të mdhoj Sahaba, që e ka zëvendësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të thotë në Mekka, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shliru, e ka shlirue Mekën për me ia mësu njerëzve dinin, është prej sahabeve të parë, ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, të Uhudit e tjera. Dhe ka transmetim prej Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem se ai do t'ia kalon dijetarëve në ditën e Kijametit, shpjegimi është i ndryshëm për sa largësi, disa kanë thënë se sa shikon syri larg, disa kanë thënë për një shtizë më larg, po më përpara do të jetë, do thotë do t'ia kalon të gjithë me diturinë e tij dhe takvallëkun e tij që ka pas. Do thotë qysh jep me kuptu edhe hadithi se njerëzit nuk duhet me u mbështet, po duhet me vepru. dhe se sendet e mira, për ata kanë thënë dijetarët se ata të mirët e kanë kuptuar këtë hadith që e mira sjell të mira. Dhe kur kur ta bësh ti këtë dhe e sheh premtimin e Allahut Azza wa Jall se çka po të premton nëse ti i bën ibadet dhe njëson atë dhe nuk i bën shok, kjo të shtyn ti se Allahu pak po lyp prej ty e të shpërblen me xhennet. Dhe kur Allahu ty po të premton shumë, kjo të shtyn ti që me bo edhe më shumë për Allahun Azza wa Jall që me marr shpërblime më të mëdha. Me kaq domethënë pjesën e parë e e përfundon domethënë Muhammed Muhammed ibn Abdul Wahhab. Diçka që më ka ikur është një fjalë e Sheikh Uthayminit rahimullahu nga libri i tij, të cilën kam dashur me shpjegu qysh në fillim, e më ka ik, është rreth tauhidit që ka thonë Sheikh Uthaymini gjatë shpjegimit. Domethënë e ka bo një vërejtje edhe thot. Edhe e përfundojmë inshallah me këtë. Po për shkak se shumë me rëndësi, po e po e lexoj. Thot Ibn Uthaymini, "Wa li hadha Këta njerëz nuk e dinë, pretendojnë, çka po thotë Uthaymeen, këta njerëz nuk e dinë, pretendojnë se janë muslimanë, po janë mushrik. Çka jep me kuptu? Jep me kuptu se këta njerëz ose nuk ju ka ardhur thirrja hiç, veç e dinë veten musliman dhe thirrja nuk ka ardhur. Dhe adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut azza wa xal, ose për këtë e ka Sheikh Uthaymeen fjalën, domethënë nuk ju ka ardhur thirrja kur E dinë veten musliman, mirëpo adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut, qofshin vorra apo idhuj ose diçka tjetër. Këta janë mushrik, ose janë prej njerëzve të cilëve ju ka ardhur thirrja, nuk ju kan përgjigj, pretendojnë që janë musliman, edhe nuk e dinë që janë musliman. Po çka thotë? Shiko sa mirë po thotë, me u kallëzu këtyna se qysh adhurohet Allahu azza xal. Këta janë mushrik dhe nuk janë të ditë që janë mushrik, se vetes po i thonë që janë musliman. Do thotë, jep me kuptu se Shejh Uthejmini rahimehullah nuk arsyeton gjithkënd me injorancë. Këta njerëz ose janë çka s'ju ka arrit dituria hiç, ose janë njerëz që ju ka ardhur dituria dhe nuk ju kanë përgjigj. Nëse është në vend që ju ka mbërri dituria dhe nuk ju kanë përgjigj, dhe adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut, i bojnë shok Allahut në adhurim, jep me kuptu se Shejh Uthejmini këtyre njerëzve nuk ju thotë musliman. Po ju thotë mushrik, edhe nëse ata i thojnë vetes musliman. Dhe këtu bjen poshtë fjala e atyre të cilët thonë se njerëzit në çdo rast arsyetohen se nuk e dinë. Domethënë ai i cili arsyetohet qenka ose prej njerëzve, domethënë qenka i vetmi çka s'ju ka mbërri dituria në vend, s'ka mbërri thirrja e pejgamberëve. Dhe për këtë ka hilaf. Pra ta sjellim, na mendojmë se Sheikh Uthejmini e ka qëllimin për ata njerëz të cilët adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut Azza ue Xhel, dhe në atë vend ka mrri thirrja, por ata s'janë të interesuar me mësu, dhe kështu që s'kanë mujt me mësu, ata e kanë lënë diturinë, nuk kërkojnë me mësu. Kështu që ata edhe nëse i thojnë vetet musliman dhe adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut, nuk janë musliman. Dhe nuk e ka për qëllim, ne e shohim se Shejh Uthejmin nuk e ka për qëllim për ata të cilët nuk ka mrri dituria në atë vend, nuk kanë mrri thirrësit që ka me i thirr. Dhe këtu ka hilaf tjetër, për këtë lloj njerëzve në në vendet të cilat nuk ka ardhur thirrja dhe adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut dhe i thojnë vetes musliman, ka hilaf në mesin e dijetarëve të ehli sunnetit. Një pjesë e tyre i thojnë edhe këtyre mushrik, e një pjesë e tyre I thojnë që janë musliman nëse pretendojnë që janë musliman, arsyetohen me injorancë se dituria nuk ka ardhur. Mirëpo nëse ka mrri dituria, do të thotë ka pëlqim te krejt dijetarët e ehli sunnetit se nëse ju ka ardhur thirrja, pastaj ata adhurojnë tjetërkënd përveç Allahut, domethënë ka mrri thirrja në atë vend, s'është patjetër me ju mrri nëpër shtëpia, po ka mrri thirrja në atë vend sepse ata janë të obliguar me kërku diturinë, edhe ata kanë dëgju, mirëpo s'ju kanë përgjigj thirrjes, domethënë kanë dëgju që ka ardhur thirrja në atë vend, Dhe nuk kanë shku nuk janë interesu me mësu dhe i kanë ba shok Allahut në adhurim, këta njerëz janë jo musliman edhe nëse pretendojnë që janë musliman dhe kjo është fjala e shejh Uthejminit rahimehullah ndërsa autori i librës Kitabut Tauhid domethënë shpjeguesi Sheikh Abdulrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab që nuk arsyeton me injorancë në çështjet e adhurimit, që kena me përmend më vonë kur të vijnë kapitujt me lejen e Allahut azza ue xhel